ผ่เจ้าของได้ว่าจันซะ เพราะว่ากบมีประสบการณ์หลายเรื่องเพราะว่าขั้นอันนี้เว้าแล้วก็เว้าหน่อยหนึ่งสนอหลวงพ่อเว้าเนาะน้ำยาพระพุทธเจ้านั่นถ้าเฮาเฮ็ดได้นะจะเป็นอันนี้มันโมเมนว่าตำล้มตำลามาจากใส่พระพุทธเจ้าเฮาเป็นผู้เพิ่นบอกไว้แล้วเรื่องการดื่มน้ำปัสสาวะของเฮาเองนะนะจะแก้ได้หลายโรค แล้วก็ซอยเขาได้ ขน้อยนี่มีประสบการณ์ย้อนอย่างเพราะว่าตัวเองไปเมืองไทยเว้าแล้วก็เนาะไปจำพรรษากับหลวงพ่อสี่เดือนอยู่เมืองไทยหลวงพ่อก็เอาไปยัดเข่าอันสำนักลูกศิษย์เพิ่นหันละเข้มเข้มของหลวงตาสุริยา กินข้าวคาบเดียว เจ็ดโมงเศร้ามื้อนี้เจ็ดโมงเศร้ามื้อหน้าเขาได้กิน ตัวเองพอเป็นกระเพาะ เป็นปองสิละสามปองดรห้ามบ่ให้ไปแล้วสามสามมัน เพิ่นว่าสามเดือนเจ้าปัว ยังสิบดี เจ้าต้องอยู่ปัวซะก่อนมันอินเฟคชันแล้ว แต่เขาจำเป็นสิไปแล้ว ถ้ามันคือตะกี้เขาน้อยบ่ทันเข้าใจเขาน้อยก็ไปบ่ได้ เพราะมันย่านตาย มันสิไปบ่ได้ แต่มันควมเข้มแข็งของจิตใจนี่ อ่ะ สิตายก็ตายแต่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเพิ่นโบมีอินสุลังจะคน เพิ่นโบย่านเรื่องตายเพิ่นไปขน้อยก็ไป ถ้าไปแล้วหู้บอก ขน้อยเป็นในใด กระเตียมน้ำอินซัวจากอเมริกานี่ไปเป็นหีบผลแล้วเขาไปว่าตัวเองเป็นกระเพาะเตียมไป บัดไปฮอด หลวงพ่อไปยักใส่สำนักลูกศิษย์เพิ่นหลวงตาสุริยะเพิ่นบ่ให้เอาของยังเข้าเลย เก็บออกเก็บออกมด ไปนอนปฏิบัติอยู่หันสามทิศสิกินน้ำอันอันฝนหันกะบกล้ากินเถื่อเพราะว่าหู้ว่าตัวเองเป็นกระเพาะเนาะมันกะบสะอาดปันใดนะเศษวิธีได้ตัวเองก็เคยดื่มอยู่ดื่มน้ำปัสสาวะแต่บ่ได้ดื่มหลายปันใดก็ดื่มเศร้าดื่ม แล้วก็แล้วบัดมันเจ็บมันปวดมันทรมานนะโอ้ย มันเห็นทุกขเวทนาแท้ๆเห็นทุกมันแสบท้องกินข้าวแต่เศร้ามากินเศร้ามือใหม่แล้วเขากระเพาะบ่ได้เนี่ยบ่เห็ดหยังเขาน้อยดื่มแต่น้ำปัสสาวะดื่มตื่นมาแต่ตีหนึ่งตีสองดื่มน้ำปัสสาวะเจ้าของบ่มีนะบ่มีทางเลือกเลยเด็เขาน้อยเนี่ยดื่มเอาไปเอามาโลก โลกกับพ่อโลกอันอื่นนั่นดีไปหมดดีไปน้ำกันกระหู้อยู่ว่าตัวเองดื่มแต่บ่ได้ดื่มเพียงพอบัดเดียวนี่ เห็นคุณค่าของมันแล้วพันไปเจอหมอเขียวอีกเพิ่นกันแนะนำเรื่องอาหารการกิน ถ้าเจ้าเป็นอย่างซี่เราเจ้าต้องลดกินจืดกินจางพญาติอย่างกดีมดเพราะว่าเรากลับไปเห็นสำนักของเพิ่นกระปัวโรคมะเร็งจนมดกระดีอีลีเพิ่นกับมันแนะนำเรื่องอกินน้ำปัสสาวะอีกโอ้ยกระถือกับจริตเท่าเองก็กินมาแล้วกับแห้งมีความภูมิใจได้กินได้เห็ดได้บาดนี่นะเอาทั้งซวยหนาล่างตาใส่มดทุกอย่างหมดละเห็ดมดทุกอันเลย กะหู้สึกว่ามันเฮามือเมื่อยยังเส้นกินก็มีแหงขน้อยก็เลยกลาย กลายเป็นอันว่าบ่มีคำว่าจะต้อง อ่าเพิ่งยุคเพิ่งยาว่าซั่นซะเพิ่งน้ำยาพระพุทธเจ้าอ้าวถ้ามีหยังก็สนใจถามได้เด้อเพราะว่ามีประสบการณ์มาแล้วเรื่องนี้ มีคำถามอย่างบอถ้ามีคำถามอย่างกระถามเด้อเรื่องการปฏิบัติอย่างก็ได้สนใจแบบไยก็ได้ ถ้าขน้อยตอบบ่ได้กับครูบาอาจารย์พันหลายอยู่ดอกพันสิตอบให้ได้อยู่ สนค่ะ ปฏิบัติมาแล้วล่ะหรือว่าสงสัยอันใดหรือว่าบกคักใจในเรื่องการ ปฏิบัติยังซี่เป็นยังไงในกระถามโลดขน้อยบุเป็นอย่างเนาะในสัญญากาบนมุทนาสาธุนากรรมทางนี้วันนี้ฟังฟังยมเลยค่ะเขาขาดนี่ที่เะ็นองนี่เปนพ่อของจริงพอถ้า ที่ลงไปอบรมกับหมอเขียวได้กินยาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าที่ว่ายาพระเจ้ามันบอกอยู่ว่าฟิกซุอาศัยไอ้่ใส่เชียง ว่าฉันบิณฑบาตหนึ่งอ่า อยู่คนหม่หนึ่งอ่า แล้วก็อยู่นุ่งห่มผ้าบางสกุลหนึ่งแล้วก็ฉันยาฉันน้ำมูดฉันปัสสาวะนี่แหละ ปิยาพระพุทธเจ้าได้บุแม่นมาเหตุกัน สิ่งใดที่พุทธเจ้าว่าไว้เป็นสิ่งนั้นศักดิ์สิทธิ์เขาจะการเหตุบอสนะว่าสัญญาดองด้วยน้ำมูดเหมือนกับว่ามันดองอยู่ในกระเพาะเขานี่มดขึ้นยิ่งเศร้ามากก็เป็นยาดองออกมาหลวงพ่อก็กินยานี่มาตลอด ก็บ่มีโรคไข้ไข้เจ็บอย่างแต่ว่าคนมีบุญเนี่ยได้จะได้กินนะคนไม่มีบุญไม่ได้กินแล้วมันขี้จ่าขี้ยานขี้เดียดนั่นวะ แต่คนมีบุญแล้วมันบอกขี้เดียดไม่จะเห็นแล้วหอมหุยหุยมันเอาไว้เออปัสสาวะย่ำใดนี่บอให้ทิมนี่หลวงพ่อเก็บไปมดล่างหน้าล่างตาดื่มโอ้แสบเนี่ยยา ถ้าบ่เคยกินจะไปกินแท้ๆเด้อเป็นแต่ยานเด้อเป็นแต่ยาน เดี๋ยวจะเป็นโรคไข้ไข้เจ็บเด้ออย่าไปกินเด้อแต่ผู้มีบุญนั่นห้ามเท่าไรก็บ่อยู่หรอก ผู้มีบุญนั่นห้ามเท่าไรก็บ่อยู่ หลวงพ่อว่ายังไงฟังแล้วว่ายังไงหลวงพ่อคนเดียวกินมาแล้วผ้าเฮา มันบ่มีโรงพยาบาลเนี่ยเพิ่นให้กินนั่นนี่เนี่ย อามาไปอ่านวิทยาศาสตร์ของปัสสาวะบางบัดแล้วแมนบดยาหลายอย่างนี่ที่อเมริกาเขาเห็นออกมาให้แบบปัสสาวะที่เขากินกันซุ้มือเนี่ยเขาบอก